15 skirsnis. Tais pačiais 1358 metais, kuomet vyko darybos tarp Algirdo ir Karolio ketvirtojo pirmojo, Livonijos ordinas atnaujino puolimus. Krašto magistras Gosvinas Herikė Šiaulių žemėje sugriovė Dubysos bubių pilį. Netrukus jis vėl įsiveržė į Žemaitiją, kurią iš kitos pusės puolė didysis magistras Vinrikas Kniprodiai. Tai buvo suderinta operacija. 1359 metais livoniečiai nuniokojo papilės apylinkės, o 1360 metų vasario mėnesį upytė žemę. Lietuviai aktyviai gynėsi. 1359 metais jie žygiavo į Livoniją. 1361 metų vasario mėnesį nusiaubė Lielvardės ir Jelgavos apylinkės. Livoniečiai už tai atsilygino – 1361 metų rudens reidu į šiaurės Lietuvą. Prūsijos kryžiuočiai 1359 1361 metais didelių žygių nesurengė, porą ekspedicijų, nesiryždami pulti, net sustabdė. Tačiau 1361 metais jų žvalgai dėmiai ištyrė Kauno apylinkės. Vinrikas Kniprodėj rengė abiejų ordino šakų kombinuotą ir didelę operaciją. Kaip tyčia, 1361 metų kovo mėnesį atsitiktinio susidūrimų metu Kestutis pateko į ordino nelaisvę. Tų pačių metų lakryčio mėnesį jam pavyko pabėgti. Bet Lietuvos karo veiksmų vadovo nušalinimas pusiai metų, brestant svarbiems įvykiams – kryžiuočiams labai pravertė. 1362 metų kovo viduryje Prūsijos kryžiuočių kariuomenė ir laivynas pasiekė Kauną. Jos vedė Venrikas Kniprodė, lydimas ordino vyriausiojo maršalo ir daugelio komtūrų. Kryžiuočius rėmė daugybė Vokietijos, Anglijos ir Italijos riterių. Nutaikytas į lietuvių gynybinės nemono sistemos centrą smūgis buvo kruopšiai techniškai parengtas. Kryžiuočiai atskyrė pilį nuo kranto perkasu, sustiprintų pylimais bei tvorą ir jungiančių nemoną su nerimi. Kestutis jau suspėjo teiti Kaunų į pagalbą, tačiau kryžiuočiai jį atstūmė ir izoliavo savo įtvirtinimais. Nemažas dailidžių būrys įrengė didžiulius taranus, dengtas galerijas ir padegamuosius bokštus – Pasirodė su savo jėgomis ir Algirdas, tačiau ir jų neužteko apgulimui sutrukdyti. Lietuviai tik įstengė užtęsti dvi savaitės, kol priešas visiškai apsupo pilį. Jo šturmui prireikė daugiau kaip dviejų savaičių, nes kestučio sūnaus vaidoto vadovaujama įgula išmoningai ir atkakliai gynėsi. Lietuviai jau šaudė iš lankų, Būta tiesa įguloje į rusų šaulių, gaminusi streilę, sugebėdavo greitai užmūryti pramuštas sienų vietas. Balandžio 10 dieną Nemunu atplaukė Livonijos magistrą su savo pajėgomis. Šturmuota pamainomis, neleidžiant įgulai miegoti. Balandžio 16 dieną, didį šeštadienį, Kauno pilis skrito. Kovojus iš paskutiniųjų, jų, Kelių šimtų vyrų įgula beveik visa žuvų, į nelaisvę pateko tik bandę prasiveršti 36 kariai su pačiu vaidotu, jų gyvybę išgelbėjo tik tai aukšta jų vado kilmiai. Tuo kartu kryžiuočiai įsitvirtinti Kaune nesiryžo, Velykų sekmadienį išklausiusi mišių, ordino kariuomenė pirmadienį išplaukė ir įžygiavo į prūsus. Algirdas ir Kestutis taip pat nerizikavo ją persekiuoti. Kauno sugriovimas buvo kokybiškai visiškai nauja operacija, ženklinanti naują karo etapą. Ji paliudėjo tam tikrą lietuvių karybos ir karo technikos pažangą, bet kartu parodė ir tai, kad ši pažanga neįstengė pasivyti vokiečių ordino kariniais pažangos. Tačiau ir pastarajam prireikė ištisų metų atnaujinti stambesnėms operacijoms. 1363 metais Kryžiuočiai sugriovė skubiai pastatytą naujojo Kauno pilį, pridengusią Kauno piliavietę, toje vietoje pastatė savo Gotesverderio pilį, sunaikino pieštvės bei Veliuonos pilis ir nusiaubė plotą nuo Ariogalos iki Šėtos. Nemuno gynybinė sistema buvo pralaužta, o karo veiksmai perkelti į vidurio Lietuvą. Parėjęs apgulti Kauną, Livonijos ordinas puolė šiaurės Lietuvą dar tris kartus 1362 metais ir du kartus 1363 metais. Gotės verderį lietuviai netrukus sugriovė ir atstatė veliuoną, bet šitoje vietoje jau nebeisitvirtino. 1364 metais Vinrikas Kniprodė ir Livonijos ordino magistras Arnoldas Fittenhofas numatė savo jėgą sujungti jau vidurio Lietuvoje ir šį savo sumanimą įvykdė. Kryžiuočius rėmė Pfalzgrafas Robertas II. Abiejų magistrų jėgų susijungusios žeimiuose pasiekė Ukmergės apylinkės. Kestučiui pavyko sunaikinti livoniečių maisto ir pašaro atsargas, tuo apsunkinant jų grįžimą – Tačiau buvo akivaizdu, kad žemės esančios už Kauno jau nebėra saugius. 1364 metų rudenį Kestutis nuniokojo Sambijos vyskupo žemės, bet tai esmės nekeitė. Lietuvos apsiginimo sunkėjimas vakaruose, jos ekspansijai rytuose atsiliepė ne iš karto. Čia jai pravertė aukso ordos Hano Džanibeko nužudymas – 1357 metais ir didžiojo Maskvos kunigaikščio Jono Gražiojo mirtis 1359 metais. Aukso ordoje valdžia pradėjo eiti iš rankų į rankas, o Maskvą paveldėjo nepilnametis Jono Gražiojo sūnus Demetrijus. 1362 ar 1363 metais Algirdas išvėjo iš Podolės ją valdžiusius smulkius totorių chanus ir prijungė ją prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijus. Maždaug tuo pačiu metu jis pašalino savo dėdę Teodorą iš Kievo, taip pat galutinai įjungdamas į savo valstybę. Padolė atiteko karijotų ir jo sūnums, Kievas Algirdo pirmosios žmonos sūnui Vladimirui. Metropolitas Romanas dėgė savo bažnytinę valdžią visur, kur tik reiškėsi politinė Lietuvos valdžia ar įtaka. Sėkmingai 60-mečio pabaigoje reikalai klaustėsi pietvakariuose – Pietinės trakų kunigaikštijos ribas įtvirtino Kestučio ir Mozūrijos kunigaikščio 1358 metais sutartis. Kazimirui didžiajam tarpininkaujant užtetino kunigaikščio Kazimiro IV 1360 metais ištekėjo Algirdo duktė gavusi krikščionišką Joanaus vardą, tačiau šios vedybos nepaveikė lietuvių ir lenkų santykių. Joana mirė 1368 metais. Maskvos įtaka šiaurės ir rytų Rusijoje vis dėlto stiprėjo net ir jos kunigaikščių nesulaukus pilnametystės. Svarbu vaidmenį čia suvaidino Rusijos sugerijus metropolitas Aleksas, pasirodęs kaip gabus diplomatas ir organizatorius. Bažnytinė politika visados buvo Lietuvos Achilo kulnas. O 1361 metais dar mirė metropolitas Romanas. Naujo Lietuvos metropolito Konstantinopolio patriarchas nebepaskyrė. Demetrijus Maskviškis laimėjo varžybą su Susdalės kunigaikščiais dėl didžiojo Vladimiro kunigaikščio titulų. Demetrijus Susdališkis persiorientavo, pripažino Demetrijaus Maskviškio viršenybę ir jo padedamas atėmė į savo brolio Algirdo Žento Boriso žemutinį Naugardą. Dar labiau sutvirtindama šią sąjungą, Jis 1366 metais išleido iš Demetrijaus Maskviškio savo dukterį. Pašalinęs Lietuvos įtaką savo rytų pasienyje, Demetrijus Maskviškis pradėjo spausti tverę. Tai jau buvo tiesioginis iššūkis Algirdui ir Demetrijus ruošėsi šiai atvirai kovai. 1367 metais Maskvos medinę pilį pakeitė mūro tvirtovė Kremlius. Metropolito Aleksų ir Demetrijaus Maskviškio palaikomi, Tverės kunigaikščio Mykolo vasalai Bazilijus ir Jeremijas 1367 metais užėmė Tverę, privertę Mykolą bėgti į Lietuvą. Padedamas lietuvių, Mykolas tų pačių metų rudenį Tverę atsijėmė. Atsakydamas į tai, Demetrijus Maskviškis 1368 metų rudenį jau pats užpuolė Tverę. Mykolas vėl turėjo bėgti į Lietuvą. Algirdą šie įvykiai užklupo labai pablogėjus padėčiai vakaruose. Vokiečių ordino 70-mečio pradžiaus laimėjimai paveikė netgi Kestučio šeimą. 1365 metų Liepos mėnesį pas kryžiuočius pabėgo Kestučio sūnus Butautas su dviem artimais savo giminaičiais survilomis. Jie netrukus buvo priimti į Vokiečių ordiną gavę Jono ir Tomo krikščioniškus vardus. Vokiečių ordino vadovybė sumojo padaryti Butautą savo statytiniu. Dalyvaujant Varmijos ir Sambijos viskupams bei anglų ir vokiečių kryžininkams, jis buvo karaliaučiuje pakrikštytas Henriko vardu. Rūpjūčio viduryje buvo įsirengta į didelį žygį, vedant Butautą į patį Vilnių. Ordino kariuomenė per Nemuno žemupį ir žeimius pasiekė Ukmergę, persikėlė per nerį ties paparčiais. Prie Vilnių kryžiuočiai padegė jo priemieščius. Stiprių Vilniaus pilių jie nelietė, nepadrasino jų ir keturių butauto tarnų pabėgimas pasavuosius. Tapo aišku, kad šis avantūristas šalyje neturi jokios atramos, todėl ordino kariuomenė pasuko atgal. Atsitraukdama jis sudegino įgulų iš anksto paliktas maišegalos ir kernavės, nukentėjo ir miestas pilis, bei nusiaubė šlavai šuvos netoli Kauno žemę. Būtauta priglaudė Čekijos karalius – iki pat jo mirties 1380 metai titulavę šį Kestučio sūnų Lietuvos kunigaikščių. Neskaitant Andriaus Štirlando ir Burundajaus invazijų, tuomet buvo ir visai kitokios sąlygos, priešas pirmą kartą pasiekė Lietuvos saustinę. Simptomiška buvo ir tai, kad lietuvių įgulos buvo priverstos palikti savo pilis netgi stiprią Kernavę – kas iki tol tik išimtinais atvejais pasitaikydavo pasienyje. Kaip ir anksčiau, ordino spaudimas kilo banguodamas. 1366 metais paštuvos, ariogalos, velionos ir raudonės rytims prireikė dviejų, tai yra kur kas mažesnio masto žygių. Užtat 1367 metais Prūsijos kryžiuočiai sugriovė atstatytą naujojo Kauno pilį, pasiekė pavandenius ir Varluvą už Kaunų. O 368 metais Treivaus pilį. Voluinės įvykiais galima paaiškinti mažesnį kestučio aktyvumą kryžiuočių fronte 1366-1368 metais. Livonijos ordinas tuo metu siaubė šiaurės Lietuvą, daugiausia upytė žemę. 1365 metais 3, 1367 metais 2, 1368 metais 2 kartus. Vidrikas Kniprodei 1367 metų rudenį sugriovė Veliuonos, o 1368 metų vasarą tame rajone pastatė Mariamburgo pilį. Lietuviai atsilygino 1365 metais sugriaudami Angerburgo, Skalvių, Ragainės ir Kaustryčių pilis. Persvara krypo kryžiuočių pusin, jie pradėjo įsitvirtinti prie Nemunų. Pablogėjo Lietuvos padėtis ir Voluinėje, totorių bei Lenkų spaudžiami iki 1363 metų pirmosios pusės netgi du karijoto sūnus, Jurgis ir Aleksandras, Podolėje buvo priversti pripažinti Lenkijos karaliaus viršenybę. 1363 metų vasarą Kazimiras Didysis privertė tapti savo vasalu ir Belzo kunigaikštį Jurgį Narimantaitį. Liubartas kovojo su Lenkais iki 1366 metų. Tais pačiais metais sudaryta taikos sutartis pripažino Lenkijai Vladimiro sritį, ten jos vasalu tapo Aleksandras Karijotaitis. Sutartį patvirtino Algirdas, Kestutis ir Jaunutis. Kestutis kažkiek atsigrėbė 1368 metais, sugriaudamas keturias mozūrų pilis. Tai kiek vėliau leido Jurgiui Narimantaičiui atsikratyti priklausomybės nuo Lenkijos. Tokiomis aplinkybėmis Algirdas pradėjo jau atvirą karą su didžiuoju Maskvos kunigaikščiu. 1368 m. lapkričio mėnesį jo ir Kestučio vadovaujama lietuvių kariuomeniai staigiai užgriuvo Maskvos žemės. Prie jos prisijungė Tverės ir Smolensko pajėgus. Demetrijus Maskviškis tokio didelio puolimo nesitikėjo. Pasinaudodamas tuo, kad priešas pasimetė, Algirdas plačiai niokojo kraštą, sunaikindamas paskirus maskvėnų būrius. Žuvo Starodubo kunigaikštis Simonas ir Obolensko kunigaikštis Konstantinas. Avangardinį maskvėnų dalinį remiamą Kolomnos ir Dimitrovo pulkų lietuviai lakryčio 21 dieną prie Trostnos upės sumuši dalinio vadai, didžiojo kunigaikščio vaivada Demetrijus Mininas ir Serpuchovo kunigaikščio Vladimiro vaivada Jacinta Šuba – krito. Bene šiuose kautinėse kovos krikštą gavo ir kestučių sūnus, 18 metis Vytautas. Didysis kunigaikštis Demetrius užsidarė mūrinėje Maskvos pilyje. Puikiai suvokdamas tokiaus pilies šturmavimo riziką atitrūkus nuo komunikacijų, Algirdas tris dienas niokojo Maskvos apylinkės. Lietuvių bajūrai pagausino savo lobius iš daugelio pamaskvio bažnyčių ir vienuolynų. Atgal lietuvių kariuomenė patraukė per dar nepaliestas rytis, kurias irgi nusiaubė. Algirdo smūgis buvo įspūdingas. Mykolas grįžo į tverę. Demetrijus atsisakė kištis į tverės kunigaikščių reikalus. Ginčiamo žemės atiteko Mykolui, jam buvo išduotas nepaklusnusis vasalas Jeremijas. Pirmasis Lietuvos ir Maskvos susidūrimas vienreikšmiškai pasibaigė Algirdo pergalę. Tokia buvo įvykių išorė, tačiau būtų ir jų gilesnės prasmės. Algirdui reikėjo žygiuoti netgi tūkstantį kilometrų. Demetrijui viskas buvo vietoje, taigi įtampos laipsniai buvo nepalyginami. O šioje įtemptoje situacijoje Algirdas dar turėjo jėgas atitraukti iš ten, kur jų nuolat ir dar labiau reikėjo. Rusų sąjungininkai talkino Algirdui prisibėjodami prakeikimo, kuriuo jiems grasino metropolitas Aleksas – Todėl ateitį lėmė ne lietuvių kariuomenės pasirodymas, o jos atsitraukimas nuo Maskvos. Demetrius tai puikiai suprato. Dar Algirdo žygio metu maskvėnų būrei bandė pulti Smolensko žemės. 1370 metais maskvėnai užpuolė Branską ir Tverę. Mykolui vėl teko bėgti į Lietuvą. 1370 metų lakryčio antroje pusėje Algirdas ir Kestutis vėl įžygiavo prieš Maskvą. Demetrius jau buvo surinkęs nemažą kariuomenę ir telkė naujas jėgas. Kovai parengti daliniai pastojo lietuviams kelią prie Volokalamskų. Lietuviai šią kariuomenę sumušė, bet veltui sugaišo laiką, puldami Volokalamsko pilį, čia žuvo prityręs Maskvos karvedys Berezojo kunigaikštis Bazilius. Algirdas susiprato nutraukti apgulimą ir vėl priejo iki pačios Maskvos. Čia įstovėjo aštuonias dienas, plėždamasi degindamas viską aplinkui. Tuo pačiu metu buvo pradėta dėrėti su Demetrijumi. Algirdo tikslas pastarajam buvo aiškus. Lietuviai nesirengė Maskvos šturmuoti, bet siekė pažeminti ir nuskurdinti didį Maskvos kunigaikštį. Tai žinoma veikė Demetrijų, bet ir Algirdą neramino besitelkiančius Peremišlyje ir Pronske, Rezanės kunigaikštyjoje, naujos rusų jėgos. Paliaubų reikėjo abiems pusėms ir jos buvo sudarytos. Algirdas sugrįžo dar iškiau padiktavęs susitarimo sąlygas ir daug ką pažadėjęs, bet iš tikrųjų nesunaikintas Demetrijus galėjo netrukus savo pažadų nevykdyti. Tačiau išoriškai abipusės norėjau parodyti gerą valią. Demetrijaus pusbrolis Serpuchovo kunigaikštis Vladimiras Narsusis vedė Algirdo dukterį Eleną. Abu Maskvos žygiai vyko augančios kryžiuočių ofenzyvos metu. 1369 m. balandžio gegužės mėnesiais Vinrikas Kniprodė, sugriuvęs vėl atstatytą naująjį Kauną, toje vietoje antrą kartą pastatė Gotesverderį. Rūpiučio rugsėjo mėnesiais lietuviai Gotesverderį apgulė ir paėmė, sustiprino jį savo priešpiliu ir atstatė naująjį Kauną. Lapkričio mėnesį vyriausiasis ordino maršalas Henningas Šindenkopfas šias visas tris lietuvių tvirtovės sunaikino. Pasikartojo 1362 metų tragedija. Atskubėjęs kestutis bandė gelbėti pilis, bet negalėjo joms padėti. Kauno apylinkėse įsitvirtinti lietuviams nepavyko. 1370 metų pradžioje Livonijos maršalas Andrius Štenbergas nusiaubė upytės, o Kuldigos komtūras medininkų žemę. Siekdami atsverti Vokiečių ordino puolimus, Algirdas ir Kestutis su didelė lietuvių rusų kariuomenė 1370 m. vasario mėnesį įsiveržė į Sambiją. Buvo paimta Rudavų spilis. Tiesie lietuvius užklupo džigiavę kryžiuočiai, vadovaujami Venriko Kiprodiais. Didžiajam magistrui pavyko suskaldyti Algirdo ir Kestučio jėgas – Pastarasias privertus trauktis, Algirdas dar spėjo apsikirsti miške, iš kurio taip pat pagaliau buvo išmuštas. Mūšio laukas liko kryžiuočiams, bet tai buvo pyro pergalė. Žuvo žymiausi jų vadovai, vyriausiasis maršalas Henningas Šindankopfas, jam įveidą pataikė lietuvių paleista jėtis, Brandenburgo komtūras Konradas Hatenšteinas ir vicekomtūras Henrikas Štogheimas, Redeno komtūras – ir 26 ordino bei 3 kryžininkų riteriai. Nors lietuvė jau turėjo lankininkų, vis dėlto dažniau dar svaidė lengvas jėtis. Šitai prie Volokalamsko žuvo ir Bazilius Berezuiškis. Šis virtuoziškas įgūdis gal net labiau praversdavo artimuose kautynėse, tačiau jis kartu rodė, kaip nevienodai reiškėsi lietuvių karybos pažanga. Nors ir pralaimėję Rudavos mūšį, Algirdas ir Kestutis savo taktinį tikslą vis dėlto pasiekė. Preventyvus smūgis ordinui buvo suduotas. Esant tokioms sąlygoms, Algirdas 1370 metų pabaigoje galėjo žygiuoti į Maskvą. Tačiau visa esmė buvo ta, kad tokių preventyvių smūgių ilgam nebeužteko. Dar tais pačiais 1370 metais kryžiuočiai vienu įpūnu niokojo tokį plotą, kuriam anksčiau prireikdavo ne vieno puolimu. Tai buvo kaltinėnai, vidukliai, vaikiai, raseiniai, ariogala, gaižuva, paštuva. Kestutis sukosi ratu. 1370 metų viduryje jis nusiaubė Ortelsburgo apylinkės, lakryčio pradžioje telkinikavo Liubartui Voluinėje, o antroje jo pusėje jau žygiavo kartu su Algirdu į Maskvą. Karo veiksmai prieš Lenkus, jie sutapo su Kazimiero didžiojo mirtimi lakryčio penktą dieną, buvo sėkmingi. Lietuviai užėmė Vladimirą, ir visas 1366 metais sutartimi prarastas voluiniais žemės. Lietuvių kunigaikščiai ir bajūrai nenulipo nuo žirgų. Kariniais monarchijos išaugusios į didvalstybę ištekliai dar davė savo vaisius. 80-mečio pradžioje, jei tai neįvyko 70-mečio pabaigoje, prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos buvo prijungti Černigovas – Severų Naugardas, juos gavo Algirdo sūnus Kaributas, Starodubas, Rilskas atitekę Patrikui Narimantaičiui ir Trupčevskas, užvaldytas jau anksčiau įsigalėjusio Vrenskio Algirdo sūnaus Demetrijaus. Antrasis Algirdo žygis į Maskvą kurį laiką darė didelį įspūdį. Mykolas Tveriškis Sarajuje net buvo patvirtintas didžiuoju Vladimiro kunigaikščiu – 1370-1371 metų sandūroje Algirdas kreipėsi į Konstantinopolio patriarchą Filotiejų, apskūsdamas Rusijos metropolitą Aleksą. Skundas buvo gerai pagrystas pasinaudojus didelėmis Alekso išlaidomis, padarytomis akivaizdžiai politiniais tikslais ir apsunkinusiomis rusų dvasiškyje. Mokytasis filotėjus rimtai atsižvelgė į skundą ir pasiuntė aiškintis į rusų vyskupiją savo įgaliotinį Kiprijūną. Su šiuo bulgarų dvasininku Algirdas surado bendrą kalbą. Kiprijono byla su Aleksu užsitėsiai, tačiau pašalino Alekso įtaką didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos tačiatikių vyskupijose. Šį kartą jau didysis Maskvos kunigaikštis, remdamas Aleksą, buvo priverstas nebepaklusti dvasiniam stačiatikių bažnyčios centrui. Pirmą kartą Algirdo tikybinė politika sulaukė tvirtaus sėkmės. Atrodė, kad jo žygiai Maskvą pasiteisino. Tačiau Maskvos potencialas ir jos valdovo išdas darė savo. Demetrijaus Maskviškius organizuota smulkesnių rusų kunigaikščių koalicija neįleido Mykolo Tveriškio į Vladimirą, o pats Demetrijus papirko Tveris kunigaikštį lydėjusius Hano atstovus. Mykola Tveriškė ėmė varginti smulkūs polimai peraugantis į tikrą karą. Pagaliau į šį karą įsikišo pasdidysis Maskvaus kunigaikštis. Mykolui vėl prireikė Lietuvaus pagalbos. 1372 metų pavasarį Jį parėmė pavieniai lietuvių daliniai, vedami Kestučio, jo sūnaus Vytauto, Algirdo sūnaus Andriaus Polockiečio. Tačiau to neužteko,